для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка лікапташук. Калі апейка дачытаў рэзалюцыю газеце, сядзеў нейкі час задуменны, не адпускала яго тое, што ён прачытаў. Акрамя адчування агромнасцісты таго, што так жыва ўбачылася, турбавала яго важнасць моманту. Падумаў, не памыліўся, чакаючы, што будзе важнае рашэнне, як распарадак на наступленне. І чуццё не ашукала яго. Рашэннем гэтага лістападаўскага пленума суджана была асаблівая надзвычайная роля у тых нялёгкіх крутых і шырокіх падзеях, што пачыналіся. Праздуманне пра пленум прашылася будзённая. А ці прачытаў ужо гэтае башлыкоў і калі прачытаў, што выведзе з усяго. Тады ён адчуў стому, успомніў недаспаную ночу стаў, згарнуў газету, паклаў чамадан, трэба яе захаваць. Яшчэ поўны думак, апейка стаяў каля акна, пазіраў на снежаны пляц волі, як бы, пераконваючыся ў тым, што ён і праўда у мінску. Ён распрануўся і лёг, пачуў, што ўсяго яшчэ калыша з нядаўняй дарогі. Па звычцы стаў думаць пра заўтрашні дзень, што трэба зрабіць. І сярод клопатнай разнастайнасці думак вылучылася зноў, стала першай у чаргу тая, што ішла ад неспакою пра Алесю. Зранку трэба зайсці ва ўніверсітэт, пабачыцца з ім, высветліць усё, зайсці абавязкова ў ячэйку, пагаварыць пра Алеся. Потым у думкі ўвайшоў успамін пра сустрэчу з чарвяковым. З ухвалай павагай думаў апейка пра шчырую ўважлівасць, чалавечнасць, якія выяўляліся і ў вялікіх справах, што былі вядомы раней, і ў такім нібы дробным, як сёння ў дробнай гутарцы. Для апейкі заўсёды узорам была чалавечая сціпласць. І ён думаў цяпер, у чарвякова ёсць гэткае ж – Недарэмна, як і ў Калініна, яго так любяць у народзе. Успомнілася, як адзін стары бальшавік казаў, у Лондане, у дні з'езда партыі, сам Ленін, зайшоўшы ў атэль у нумар, дзе жыў дэлегат, праверыў ці невільготны ў яго прасціны. Раптам згадаў, параўнаў, Ленін прыходзіў, абышлыкоў, зайшоў бы, пацікавіўся б адказаў самому сабе добра ведаючы, не зайшоў бы башлыкоў, палічыў бы, што сакратару райкома драбнавата. Падумаў у некаторых маладых кіраўнікоў, асабліва ў тых, у каго не лішні культуры, як нейкая хвароба боясь прынізіць сябе, боясь прастаты, сардэчнасці, таварыскасці, Іншы раз просто такі недавер да звычайнай ветлівасці. Стрыманасць, халаднаватасць, як нейкі абавязковы закон паводзін для кіраўніка, адносін для ўсіх. Ад чаго гэта? Ад апаскі, што прастата, ветлівасць шкодзіць сур'ёзнасці і пільнасці. У думкі распора сурываліся згадкі, прабачаная, прачутыя ў дзень, твары гаворкі, вагонны лёд, бег з цяжкіх палёў за акном. Чуючы гэтую снежную свежасць пасцелі, неадступнае пахалыхванне, апейка нейкі час ляжаў бяздумны, бесклапотны, і было яму добра і лёгка. З лёгкім сэрцам ён і заснуў. Прачнуўся апейка яшчэ поцемку з той жа лёгкасцю на душы. Ад святла знадворку у пакоі было шаравата. Пабачыў на абодвах ложках таксама ўжо ляжалі, на крыслах вісела вопратка. Апейка ціха адзеўся, абуўся, стараючыся не плёскаць вадою, памыўся пад кранам і асцярожна ступаючы выйшаў у калідор. Рэстаран быў зачынены, ён знайшоў буфет, вузенькую баковачку, у якой нечакана было пэўна заклапочаных людзей. Папіў чаю, зноў вярнуўся ў пакой, у якім, як раней заўзята, храплі двое невядомых. Ён апрануў паліто і праз шкляныя дзверы выйшаў у сіняваты мінскі досвітак. Марозу амаль не было, у подыху ветра чулася раптам, трохі вільготнасць. У сіняватым рэдкім поцемку ліхтары гарэлі цьмяна і няпэўна. Дзе-нідзе ліхтары ўжо тухлі, у паветры чулася яшчэ начная ціхасць, што прыглушывала галасы і гукі, і толькі галкі на голых дрэвах дзёрлі горла, нібы стараючыся перакрычаць адна адну. -адну. Адразу за вуглом отеля пачыналася вуліца Ленінская, адна з самых жвывых у мінску. Апейка прухка і весела закрочыў па вуліцы. На ёй было ўжо багата людзей і руху, і апейка ўвайшоў гэты рух, як у паўзабыты даўно нябачаны свет. Цікаўны востры позірк яго кожны момант лавіў новыя праявы, гэтага паўзабытага жыцця, абліччы, тое, што людзі неслі, абрыўкі гаворкі, дзверы, вітрыны, магазіны, што ішлі побач. Некаторыя магазіны былі ўжо адчынены, туды заходзілі, адтуль выходзілі людзі, адтуль патыхала цяплом, хлебам ці зямлёю, надзейным знакам бульбы. Праз вокна апейка бачыў людскі тлум, чэргі ля прылаўкаў. Паз адзін магазін чарга доўга цягнулася і па тротуары. Стаялі па хлеб. На многіх дзвярах былі яшчэ замкі, завалы, многія вітрыны яшчэ драмалі ў цемры. Цёмна было ў кніжных магазінах, на раскладзены ў вітрынах кніжках разам свяцілі цьмяны ўжо ліхтары і ранішняя сінь апейка перад адной вітрынай стаў, пашукаў з надзеяй кніжачку са знаёмым партрэтам. Не знайшоў, не было. За доўгім дашчэным плотам будавалі дом. Людзі рабілі ўжо, з ночы яшчэ там і тут над сценамі блішчалі лямпачкі, пачэпленыя на жэрткі і на драты між жэрдак. Магло быць, што людзі рабілі тут і ўсю ноч, будавалі ў дзені ў ночы. Дом быў падняты ўжо на трэці паверх. Было відаць, што будыні нарасце вялізнае са смелым размахам вартая сталіцы і часу. Нават проймы вокна ўражвалі нязвыклы шырынёй, як яшчэ адзін знак нязнанай раней смеласці. Неўзабаве апейка пачуў далекаваты, але дужы гул. Зацята, аж выбіваючыся на віск, лезла ў гару недзе адсвіслачы машына. Ён мімаволі стаў, углядваючыся ў той бок, чакаючы, востра ловячы кожны гук, кожную праяву. Ён ведаў, што ішло дзіва, якое славілі газеты і паэты, і якую ён толькі мелькам убачыў учора з аўтамабіля. Першы мінскі трамвай. Апейка зводдалек пабачыў, як трамвай вылез за гары, Паволі важка выпаўз, стаў каля цэнтральнага сквера. Выпусціўшы кубку людзей, забраўшы тых, што чакалі, ён пабег насустрач апейку лягчэй, хутчэй, з грукатам і звонам, які імкліва няўкільна раслі і дужэлі. Трамвай прамчаў паўз апейку з такім громам, такім зяннем вокан, за якім людзі выглядвалі дзіўна святочна, што апейкава сэрца напоўнілася гонарам за сваю сталіцу і за сваю краіну. У грымотным лёце трамвая, ад якога аж здрыгалася зямля, апейку пачуўся магутны індустрыяльны поступ краіны. На савецкай вуліцы людзей ужо пабольшала, і ішлі яны цяпер вельмі хутка, іншыя ледзь не беглі. Ні адзін, ні два паглядавалі на гадзіннікі над тратуарам, набліжаўся самы пачатак рабочага дня ва ўстановах. Апейку нярэдка штурхалі, але ён на гэта не злаваў. Яму гэта было нават нібы прыемна, як і сама працоўная клопатнасць, хапатлівасць, што ўсё больш апаноўвала – в улицу. Калі апейка падышоў да універсітэцкага гарадка, ужо зусім развіднелася. Гарадок будаваўся, Там, куды падышоў апейка, ён быў абгароджаны дашчаным плотам. За агароджай чырванілі недакончаныя камяніцы адразу некалькіх будынкаў. Пры кожным з іх былі людзі, мноства людзей. На драўляных усходах, на арыштаваннях, каля самаробных блокаў насілі, паднімалі на блоках складкі цэглы, цабры з цэментам, клалі сцены – Будынкі, як і той, які апейка бачыў раней, будаваліся з размахам, кожнай даўжынёй летні на цэлы квартал. А ўвесь жа універсітэцкі гарадок быў сапраўдным горадам у горадзе. Агароджа будаўнічай пляцоўкі абкружала немала немнога некалькі кварталаў. Занятая будаваннем вялікай індустрыі, краіна не шкадавала ні рабочых, ні матэрыялаў, каб зрабіць для моладзі ўсё, што трэба. Апейка не адразу знайшоў той адзіны цагляны будынак на два паверхі, дзе каля самай чыгункі ціснуўся пакуль універсітэт. Сцены будынка знадворку былі калісьці пабелены, цяпер дождж размыў пабелку, цяпер наляпіў вугальнага гару ды пылу, і будынак выглядаў так нікчэмна, што апейка не падумаў бы ніколі, што тут можа быць універсітэт. Да таго ж, дабрацца да яго было няпроста. Усё навокал абгарадзілі, можна было падысці толькі на вузкім калідоры, між платоў з боку чыгункі. На шчасце, дапытваючыся універсітэта, апіка натрапіў на студэнтку, ветлівую бялявую дзяўчыну ў кожушку і ў хустцы, вельмі падобнай на сваіх юравіцкіх равесніц. Дзяўчына ў кужушку і давяла апейку да універсітэта, ветлівая сарамяжая з пачырванелым на холадзе вострым носікам, яна сказала, дзе можа быць сакратар камсамольскай ячэйкі. Хапатліва пабегла падшытымі валёнкамі на другі паверх. Апейка агледзеўся – Тут, дзе хадзілі маладыя хлопцы і дзяўчаты з кнігамі, дзе з усіх сцен глядзелі то расклады заняткаў, то сцен газета за бальшавіцкія веды, то аб'явы пра сходы, пра вечары, апейку нейк асабліва ўся ложка даванні, што не давялося самому яму пабыць студэнтам. Не пата... патаўчэйся цяпер ніколі ў студэцкай гурме, ні клопатаў, ні радасці гэтых не зазнаеш ужо, падумаў апейка. Акопы, ды да шпіталі, ды да газета пад сельсавецкай газоўкай вось і ўсё тваё студэнцтва. Паспяшаўся нарадзіцца, ну тады быць век невукам, усё жыццё. І апейка стрымаў сябе, але нічога стары, другія павучацца. Умей радавацца за другіх, змена, якая ідзе, бачыш, прыгожая ды культурная. пакоі, які яму паказала дзяўчына, сядзела два студэнты. Адзін чорненькі плячысты ў вельветавай куртачцы, а другі русявы з неяк па дзіцячы мілым віхарком у сацінавай сіні сарочцы і пінжачку. Русявы з віхарком, адказаўшы на прывітанне, ветліва папрасіў апейку пачакаць хвілінку, вось толькі дакончыць гаворку з таварышам. Меркавалі яны пры спектаклі. Для чагосьці выбіралі спектакль і адразу як дамовіліся, чорненькі развітаўся, вецела, хвацка стукнуў дзвярыма і русявы цікаўна зірну на апейку. Гэта і быў сакратар ячэйкі. Калі апейка назваў сябе сваю пасаду, ён зачліва падаў руку і ад душы паціснуў апейкаву. Поціск у яго быў дужы, чулася, што рука сакратара ведала працу. Было ў позірку яго светлых, нібы празрыстых вачэй штосьці вельмі добрае, зычлівае, і пагаворцы, і па манеры трымацца было відаць, што хлопец гэты просты, шчыры гэтае ўражанне як бы дапаўняла тое, што каўнер яго касавароткі быў расшпілены, нібы паказваў уся душа яго расхрыстана. У мяне да вас вельмі важная справа, сказаў як бы папярэджваючы апейка. Без важнай справы вы, пэўна, не зайшлі б сюды, усміхнуўся зачліва хлопец. Ён як бы паказаў, што гатовы памагчы ўсім, чым можа. Я хачу даведацца, што на самой справе было з... Апейка на момант запыніўся. Як лепш назваць? За лесем маёвым. Вы, канешне, ведаеце яго і яго ўчынак. Ведаю. Авей апейка заўважыў, як у празрыстых вачах паявілася штосьці стрыманае і насцярожанае. Хлопец як бы адасобіўся і запытаў – А вы хто яму? Я вучыў яго. Хлопец не зразумеў, як вучылі. Вучыў у школе, настаўнікам быў у яго, адказаў апейка. А, уважлівыя вочы глядзелі і чакалі яшчэ нечага. Першыя вершы яму чытаў, ну, а потым сачыў, як можна было, больш па газетах. Апейка тлумачыў мякка, як старэйшы таварыш. Хлопец дзіўна маўчаў і быў ужо хмурны, вельмі сур'ёзны, як бы не хацеў пачынаць ці не ведаў, з чаго пачаць. Дык што ж атрымалася на самой справе, запытаў апейка. Ну што ж, я раскажу, сказаў хлопец раптам дзелавіта і цвёрда, толькі коротка. Тут адна справа як расчакае, і таму раскажу самае галоўнае. Гэта непрыемная гісторыя і непрыемная для ўсёй ячэйкі для ўсяго універсітэта. Тут і наша віна камсамольскай ячэйкі не адмаўляюся, прамаргалі, выпусцілі з-пад увагі. Камсамольца таварыша аддалі, можна сказаць, самі ў рукі другіх. Самі не вялі выхаваўчыя работы, вось тыя і выхавалі. Выхавалі па свайму ўзору падабенству. Для нас гэта вялікі ўрок і на сённяшні дзень і на заўтрашні апейка, ідучы сюды і пачынаючы гаворку, яшчэ спадзяваўся на добрае, на тое, што ўсё акажацца калі і не зусім шчаслівым, то ва ўсякім разе не такім паганым, як ён трывожыўся. І вось кожнае слово студэнта пераконвала, што здарылася за лесем самае горшае. Хлопец быў наш, як бы білі апейку словы шкадавання – быў наш. Чаму ж быў? Чаму ж быў, азвалася ў апейку, не згодую, але ён стрымаў сябе, моўчкі слухаў. Мы верылі яму, спадзяваліся на яго як на камсамольцы, як на таварыша. А вось прамаргалі і былы таварыш адкалоўся. Адкалоўся, а потым пакаціўся ўвогуле ўніз і дакаціўся да таго, што стаў прыслужнікам нацдэмаў – паслугачом нацдэмаўскага ахвосця, паслугачом ворага, так казаў сакратар. А вы перакананы ў гэтым, стрымліваючыся, сказаў апейка. Цр... Сакратар камсамольскай ячэйкі зірнуў на яго нібы не разумеючы. Я не веру гэтаму, як мог спакойна, але прама і цвёрда, растлумачыў апейка. Не веру, што ён стаў прыслужнікам ворагаў. Хлопец трохі збянтэжыўся ад апейкавай рашучасці. На чыстым лбе разлілася ружовасць. Мы таксама, ведаеце, спачатку не верылі, сказаў сакратар. Не хацелі даваць веры, але ж ён сам не скрываў, больш таго нават выстаўляў, паказваў усім, сваю нацдэмавасць. Спрабавалі адгаварыць, пераканаць, а ён знароку парціўся. У голасе сакратара пачулася злосць. Герой з сябе падумаеш, строіў. Герой. Яму ўсякія зарэцкія і гартныя сталі дарагія таварышы, выдатныя дзеячы, сыны народа. Вось яны яго нахвальвалі, спявалі яму ты паэт, ты талент. І вось ён вырашыў аддзячыць, знайшоў таварышаў. І ўсё ж ён наш, запярэчыў апейка. Што б там ні было наш, разумееш, Ён не можа быць не нашым. Я ведаю яго, добра ведаю, калі ён толькі пачынаў разбірацца ў жыцці, усе гэтыя гады сачыў. Гэта вельмі шчыры, адданы нашай справе хлопец. Ну, можа, памыліўся, Дык дакажыце, пераканайце, нашто ж яго так адкідаць адразу? Ха, адкідаць адразу. Мы цяпер вымушаны прыбіраць за ім столькі, што ён тут натварыў. Хлопец ужо не таіў непрыхільнасці. Не ўсё так проста было, як здаецца збоку. Студэнты народ непасрэдны, разважаць не вельмі ахвочыя, даверлівы народ схільны захапляцца, асабліва на яго факультэце літфакаўцы. Вось ім падабалася гэта паказное геройства. На сходзе было і крыку і віску заступнікаў у яго знайшлося даволі. Усё, што было бруднае, анархічнае полезла наверх. Факультэцкі сход. Цэлы сход павярнулі па-свойму. Сход аказаўся не на вышыні. Ліберальныя настроі перамаглі і прынцыповасць. Прыйшлося ўмешацца, нанава збіраць расхлёбваць кісель, які заварыў герой ваш, алесь маёвы. Ужо не заўважалася, што сарочка ў хлопца па-юначы расхрыстаная. Дзіўна было, што вочы ў хлопца здаліся праздрыстыя, наіўныя. Апейка зірнуў гэтыя вочы і раптам зразумеў, што спрачацца з хлопцам ці пераконваць яго, марная трата. Ды сакратар і не таіў, што гаварыць пра гэта больш не хоча. Мусіць зараз ісці. А дзе знайсці яго алеся? запытаў апейка. А яго выключылі. Ён жыве недзе ў горадзе. А вы зайдзіце на літфак, там мусіце і ведае хто-небудзь. Хаця яны ў другую змену. Так што ідзіце ў інтэрнат, на нямізе. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук